Iz emisije u emisiju u ovom serijalu Emisija nastojimo što je god moguće više upoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kako bismo se što više i približili svome gospodaru Allahu Jalla Vala, kako bismo što više odazivali se njegovim naredbama i njegovim zabranama svakako nakon što ga zavolimo Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zasigurno najbolji način i najbolji put je do ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala jeste, jeste da ga upoznamo. Također nastojimo se upoznati sa Allahom subhanahu wa ta'ala što je god moguće više kako bismo i kod Allaha subhanahu wa ta'ala bili njegovi posebni robovi. Jer ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala više vrednuje kuranske ajete koji govore o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala isključivo od drugih ajeta koji govore o propisima, naredbama ili nečemu drugom, onda zasigurno i oni koji više poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala više ih i vrednuje. Također nastojimo upoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kako bismo nakon što ga zavolimo i nakon što postignemo njegovu blizinu, nakon što njemu hitamo i žurimo s dobrim dijelima, nastojimo postići i Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo na drugom svijetu odnosno ulazak u džennet. Jer je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tako da Allaha djela vala postoji 99 imena koji ih upozna, sazna, razumije, shvati na ispravan način, bude živio i radio po njima, taj će ući u džennet. Zato nastojimo i za misiju u emisiju da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, značenja tih Allahovih lijepih imena i kakve koristi, pouke, poruke možemo naći u tom imenu, odnosno kako da to ime i vjerovanje u njega ostavi traga na nas, odnosno na naš život. Jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena, draga braćo i sestre, jeste i Al-Kerim. Jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El kerim i slično njemu ime El-Ekrem. Ime Allaha subhanahu wa ta'ala El-Kerim spominje se u Kur'ani Kerimu na tri mjesta. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Kerim spominje se u Kur'ani Kerimu na tri mjesta. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Neka je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala istiniti vladar, doista nema istinskog Boga. Mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala, on je gospodar, on je vladar također arša, i on je plemeniti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u suri Neml وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Ko bude zahvalan, pa doista je on zahvalan u svoju korist. Radi sebe وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ A onaj koji bude nezahvalan i onaj koji bude nevjernik, Neka zna da je Allah subhanahu wa ta'ala neovisan i o njemu i o drugim nevjernicima i nezahvalnicima i doista je Allah subhanahu wa ta'ala plemenit. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Infitar Ja ejuhel insanu ma garrake bi rabbike l-kerim O čovječe, nemoj da te obmanjuje to što je tvoj gospodar plemeniti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime al kerim spominje se u Kur'anu na tri mjesta, dok ime Al-Ekrem spominje se samo jedan put i to u suri Al-Alaq kada kaže Allah jalla wala ikra wa rabbuke al-Ekrem. Ikra wa rabbuke al-Ekrem. Čitaj, uči, saznavaj, proučavaj, a tvoj gospodar doista je najplemenitiji. Tvoj gospodar doista je najplemenitiji. Dakle, jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je El Kerim. Koje ima značenje ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime? Dakle, El Kerim. Kaže islamski učenjak El Khattabi rahimahullahu ta'ala pojedini lingvističari, učenjaci arapskog jezika smatraju da je El Kerim ili Kerim onaj koji čini mnogo dobra, onaj koji čini mnogo hajrata. Arapi su imali običaj da kažu jeli, da je Kerim ono od čega se mnogo korištavaju i od koga čega se lahko korištavaju. Dakle, kerim jeste ono što sa sobom nosi puno koristi, sa sobom nosi mnoge koristi i do tih koristi je lahko doći. Također, Arapi su imali običaj za nešto što je vrijedno, nešto što je dragocjeno, da to imenuju sa riječju kerim. Kaže Zadžađ Rahimehullahu Teala kerim ima značenje plemenitog, velikodušnog, dragog, onoga koji mnogo onoga koji mnogo prašta. Jedan od islamskih učenjaka koji je dao najsveobuhvatniju definiciju Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Kerim jeste poznati islamski učenjak iz Malikijske pravne škole Ibnul Arabi rahimehullahu ta'ala. Pa ovaj islamski učenjak spomini, spominje 16 značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Kerim. I svakako, dakle, da ova značenja upotpunjuju jedna drugo. I na ovakav način dolazimo do prelijepog saznavanja značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Kerim. Kada uzmemo obzir sva ta značenja, sve te definicije, onda dobivamo potpuniju sliku značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Kerim. Kod nas se najčešće Al-Kerim prevodi kao plemeniti. Međutim, poslušajmo Šta kaže islamski učenjak Ibn arabi rahimehullahu ta'ala za Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Kerim. Pa kaže El Kerim jeste onaj koji daje bez naknade, nadoknade, koji ne traži protu uslugu. Allah subhanahu wa ta'ala je El Kerim, on daje svojim robovima, od robova ne traži da mu uzvrate na to ne traži nakon izvjesnog vremena da mu vrate sve to. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala daje bez naknade, nadoknade, bez usluge i daje svima. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala El Kerim, onaj koji daje bez povoda, bez razloga. Allah subhanahu wa ta'ala El Kerim, to jest onaj koji daje bez razloga. Dakle, ljudi pri sebi nemaju razloga zbog kojih Allah subhanahu wa ta'ala treba da im to daje. Naprotiv, kod ljudi možemo naći upravo dijela, postupke, radnje, riječi koje možda trebali bi po našem rezonovanju, našem razumijevanju biti prepreka Allahovom davanju. Međutim, Allah je el-Kerim, daje bez razloga. Zatim, el-Kerim jeste onaj kome nije potrebno posredništvo, posrednik. Dakle, da se neko zauzima za drugoga, da Allah subhanahu wa ta'ala tom drugom da. Ne, Nema potrebe, Allah subhanahu wa ta'ala zna za svakog svog roba, bi on pokoran ili nepokoran, za svako svoje stvorenje, bilo ono jeli, e, ljudsko ili neko drugo stvorenje, Allah subhanahu wa ta'ala zna za svakog od svojih robova, od svojih stvorenja i Allah subhanahu wa ta'ala mu daje shodno svojoj mudrosti ili shodno svojoj dobroti i blagosti. El Kerim jeste onaj koji ne gleda kome daje i ko je zaslužan toga bio on vjernik ili nevjernik, onaj koji potvrđuje Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga poriđe. El Kerim jeste onaj koji daje i onome koji je zaslužan i onome ko nije toga je li zaslužan, jer je Allah subhanahu wa ta'ala El Kerim. Zatim, onaj koji se raduje prihvaćanju njegovih darova, kada Allah subhanahu wa ta'ala daje, kada Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje, raduje se da se to i prihvati, odnosno da se bude zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa također, kaže islamski učenjak Ibn Arabi, El-Kerim jeste onaj koji daje, zatim hvali svoje robove, jeli, koji prihvataju te njegove, njegove darove. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala daje i pohvaljuje također one kojima daje. Pa se u Kur'anu govoreći o Ejubu alaihi salatu wasalam kroz kakva sva iskušenja je nailazio ovaj Allah subhanahu wa ta'ala dobar rob Allahov vjerovjesnik i poslanik, Ejub alihi salatu salam i da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao ogromno strpljenje, ogroman sabor, kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna wajadnahu sabira. Mi smo ga našli strpljivim. Mi smo našli da je Ejub Allahu subhanahu wa ta'ala strpljiv rob. Ni'mal abd innahu awwab. Predivan li je bio on rob. Divan li je on rob. I on se doista vraćao Allahu subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, pogledajte u ovom kuranskom ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi smo ga našli strpljivim, odnosno mi smo mu dali to strpljenje, divan li je bio on rob. Prvo, Allah subhanahu wa ta'ala spomnije svoje davanje da ni on mogao biti strpljiv bez Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim Allah, jalla wa ala, hvali se dakle, tim svojim robom. El Kerim jeste onaj koji daje, zatim hvali svoje robove po onome što im je, što im je dato. El Kerim jeste onaj čije davanje obuhvata sve i one koji su potrebni tog dotičnog dara ili dotične blagodati i oni koji nisu potrebni te blagodati. Onaj koji daje i onima koji ga kore i onima koji ga hvale i onima koji ga u njega vjeruju i onima koji u njega ne vjeruju. El Kerim jeste onaj koji daje prije nego što robovi zatraže. Allah subhanahu wa ta'ala je Kerim, plemeniti, onaj koji mnogo daje, daje prije nego li ljudi zatraže. Pogledajte, ko to ima od nas da svako jutro ustane i traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da obskrbu, da mu na, da na faku. Naprotiv, čovjek se rađa i čovjek ujutro također osvanjuje s nafakom, s obskrbom. Allah subhanahu wa ta'ala daj nam prije negoli i zatražimo od njega. Također, Allah subhanahu wa ta'ala El Kerim, to jest onaj koji ispunjava data obećanja. On je El Kerim, onaj kome se podižu, izlažu također potrebe svih njegovih robova i naprotiv on dakle udovoljava tim potrebama odnosno prije negoli one i budu uzdignute do njega. Također, El Kerim jeste onaj koji ne ostavlja, niti se okreće od onoga koji je potreba njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga komu se obraća. El Kerim jeste onaj koji ne kori, niti grdi, onaj koji, koji ne kažnjava. I brojna druga značenja koja spominje islamski učenjak Ibn al-Arabi rahimehullahu ta'ala. Dakle, el-Kerim. Allah subhanahu wa ta'ala el-Kerim. Onaj koji je plemenit. Onaj od koga dolazi samo dobro. Onaj kod koga su i u čije vjerovanje su ogromne koristi. Budemo li vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, uživat ćemo mnoge koristi. El-Kerim jeste onaj koji mnogo daruje onaj koji daruje i potrebnog i nepotrebnog, i onoga koji zaslužuje i onoga koji ne zaslužuje, i onoga koji je dobar i onoga koji nije dobar. Allah subhanahu wa ta'ala daruje prije nego li se zatraži od njega i mnoga druga značenja. Pa kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Karim, kako da ne volimo svoga gospodara? Kako da ne zavolimo svoga gospodara? I kako da mu ne padnemo na seždu? kada Allah subhanahu wa ta'ala daje nam više nego li što, što nam je potrebno, daje nam prije nego li zatražimo od njega, daje nam, nismo to ni zaslužili. Allah subhanahu wa ta'ala nikoga od svojih robova ne ostavlja bez svojih blagodati. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Dakle, od plodova koristi vjerovanja u ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Kerim, nakon što ga upoznamo, nakon što saznamo za njega, zatim vjerujemo, jeste da obožavamo samo njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Billahi alaikum, tako vam Allaha recite, ima li nekoga drugog da je ovakav kao što je Allah subhanahu wa ta'ala, da tako obilno daruje, da je tako milostiv, da je tako plemenit, da daruje svakoga. Mi na dunjaluku, Ako imamo da darujemo nekoga, onda darujemo samo one koji su nam dragi, darujemo samo one koje volimo, darujemo samo one, one od kojih imamo koristi, darujemo samo poslušne, dobre, dok Allah subhanahu ta'ala svoje blagodati ukazuje svima, shodno svojoj mudrosti. Zar ne drži u životu i vjernika i nevjernika, i dobrog i grešnog, lošeg, i onoga koji čak čini nasilje po zemlji, čini nered, Allah subhanahu wa ta'ala ga hrani, drži ga u životu do određenog roka shodno svojoj mudrosti. Dakle, vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Kerim trebalo bi nas podstaknuti da padnemo Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer doista nema nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je da je ovakav. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, on vam daje što god vi zatražite. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. On vam je dao sve ono što zatražite. Naprotiv, kao što smo čuli da kaže Ibn Arabi, rahimahullahu ta'ala, čak Allah subhanahu wa ta'ala daje i prije nego li se te potrebe izlože ispred njega. Dakle, ovih blagodati trebamo biti svjesni. Iako, nažalost, vidimo dakle oko sebe ljude da ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne priznaju Allahove blagodati, slijepi su kod očiju. Zato Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas da uviđamo njegove blagodati, da spoznajemo njegove blagodati, da razmišljamo o njegovim blagodatima, ne bismo li shvatili da je on jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja, da samo njemu trebamo posvetiti svoj život i svoju smrt. Pa kaže Allah dželle vala: "Ja juhen uzkuru ni'metallahi alejkum." O ljudi, dakle ne doziva samo vjernike, već doziva i nevjernike, doziva sve ljude. O ljudi, spominjite Allahove blagodati. Sjećajte se Allahove blagodati. Hel min khaliqin gajru Allahi jarzukukum mine sema wal ard? Imate li vi nekog drugog stvoritelja da vas to obskrbljuje? S nabijesa ili sa zemlje? Nemate. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini zato kaže la ilaha illahu. Nema istinskog Boga dostojno. Ako ima neko drugi da vas hrani, Ako ima neko drugi da vam može dati obskrbu nakon što je Allah sustegne, pa obožavajte nekoga drugog, ali tog drugog nema. Allah subhanahu wa ta'ala kada hoće nešto da se desi, to mora da se desi. Allah subhanahu wa ta'ala kada nešto spriječi, ne želi da se desi, nema tog koji bi učinio da se to može i desiti. Zato, jeli, obožavajmo jedino i samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, a klonimo se svih drugih lažnih božanstava, jer niko drugi nije kao Allah subhanahu wa ta'ala, lejse ke mitlihi šej, ništa nije kao on, Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, od značenja Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, od značenja imena Allaha subhanahu wa ta'ala el-Kerim jeste da Allah daje bez nadoknade. Allah subhanahu wa ta'ala se obskrbljuje bez da traži od nas da mu to vratimo, niti bi iko mogao da to vrati Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala čak dakle, ne želi posrednika, već traži od nas da ga dozivamo, da mu se obraćamo dovama, da mu se obraćamo svim vrstama ibadeta. I Allah subhanahu wa ta'ala odazvaće se našim dovama, odazvaće se našim potrebama. Kad nam daje obskrbu, ujutro se rađamo, ustajemo sa obskrbom, nismo tražili, zar da se Allah subhanahu wa ta'ala ne odazove onda kada tražimo od njega i zar da se Allah subhanahu wa ta'ala ne odazove vjernicima kada se odaziva, kada daje svoje blagodati nevjernicima, grešnicima, zulumčarima, zar da se ne odazove svojim pokornim robojima. Pa upućujemo dove Allahu subhanahu wa ta'ala plemenitom onom kod koga se nalaze sve riznice, riznice svega onome koji obilno daruje i onom ko zaslužuje i onome ko ne zaslužuje. Pa zar da ti Allahov robe koji padaš Allahu Jalla wa'ala na srždu, obožavaš samo njega, zar da ti Allah Jalla wa'ala ne usliša tvoju potrebu, ne primi tvoju dovu, zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ako te upitaju moji robovi za mene, pa doista sam ja blizu. Ja se odazivam dovi onom kome doziva. Dovi onoga kome doziva, ja ću se odazvati. Fel jeste džibuli, voli minu bi. Zato neka traže od mene, neka upućuju mi dove i neka vjeruju od mene, neka vjeruju u mene, neka vjeruju u mene i neka upućuju mi dove, ja ću im se zasigurno odazvati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje obilno, daje obilno, obskrbljuje obilno, ukazuje svoje blagodati jer je on plemeniti, jer je on el-kerim. Zato tražimo kod Allaha i od Allaha jednog jedinog, ni od koga drugog. Niko drugi nije kao Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, naprotiv, ne samo da traži od nas, da podignemo ruke i da tražimo od njega. Ne samo da to Allah voli, već subhanallah. Allah dželavala se stidi da kada podignemo svoje ruke ka njemu i zatražimo od njega, Allah subhanahu wa ta'ala stidi se da nam naše ruke vrati praznim, odnosno da spustimo svoje ruke nakon proučene dove, a da nam Allah subhanahu wa ta'ala ne da za tu dovu, da nas ne nagradi ili da nam ne da ono što tražimo. Allah subhanahu wa ta'ala se stidi. Zašto? Zato što je Allah el-Kerim, plemeniti, zato što on daje prije nego li zatražimo od njega. Pa kako da nam ne da kada zatražimo od njega? Allah subhanahu wa ta'ala je hajijun, onaj koji je mnogo stidljiv i onaj koji je plemenit. Pa je došlo u hadisu Salman al-Farisi radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem naš gospodar je stidan i plemenit. Kako to samo njemu priliči. Stidi se svoga roba kada podigne svoje ruke prema njemu da mu ih vrati prazne i lišene njegove milosti. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam sve. I Allah voli da tražimo od njega. I Allah se stidi kada tražimo od njega da nam ne da. Zatim od Allaha subhanahu wa ta'ala velike plemenitosti, neizmjerne plemenitosti, neizmjerne dobrote, od neizmjerne velike koristi vjerovanja u njega, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ne daje nam samo na faku, na dunjaluku, obskrbu, već Allah subhanahu wa ta'ala briše nam grijehe, daje nam duševnu hranu, postiče nas na dobra djela, traži od nas da činimo dobra djela, kako bismo tim dobrim dijelima punili svoju dušu, punili svoje srce. Kada počinimo grijehe, podignemo svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, zatražimo oprosta od njega za svoje grijehe, Allah oprašta. Kada Allah daje dunjaluk nakon što podignemo ruke i zatražimo od njega, kad nam daje dunjaluk, a dunjaluk kod Allaha ne vrijedi koliko je krilce komarca kako je došlo u hadisu, zar da Allah subhanahu wa ta'ala nakon što nam daje dunjaluk zar da Allah subhanahu wa ta'ala naoprosti nam grijehe, inša Allahu ta'ala, sutra nam da ahiret drugi svijet. Pa brojni su hadisi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u kojima se spominje milost Allaha subhanahu wa ta'ala kada su u pitanju naši grijesi koliki je Allahov oprost, kolika je Allahova milost, da nema grijeha, od kojeg i za kojeg se čovjek ne može pokajati, da nema grijeha kojeg Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta. Allah oprašta sve grijehe nakon što mu iskreno uputimo dovu, nakon što iskreno se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala za taj grijeh, nakon što zatražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od tog grijeha. Sjetite se hadisa u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala o čovječe, sve dok me dozivaš, sve dok mi se obraćaš, ja ću ti oprostiti grijeha makoliko ih imao. O čovječe, kada bi učinio grijeha toliko da se njima može ispuniti cijela zemlja, ja bih ti oprostio, ja bih ti došao sa, isti tolikim, sa istim tolikim oprostom. O čovječe, kada bi učinio toliko grijeha da se ispuni prostor između zemlje i nebesa, grijeha u kojim nema širka, ja bih ti oprostio sve te grije. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u Kur'ani Kerimu suri Zumer Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnetu min rahmetillah inna Allahe jagfiru dhunube džemija. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste svaku granicu zla i grijeha prešli, ne gubite nadu Allahovu milost, jer doista Allah oprašta sve grijehe. Na jednoj strani Allah oprašta grijeh, na drugoj strani Allah mnogo nagrađuje za dobra djela. Na jednoj strani Allah nam briše grijehe, a na drugoj strani Allah mnogo nagrađuje. Sjetite se samo hadisa u kojem se kaže šta će pripasti zadnjem čovjeku koji uđe u džennet. Šta će mu pripasti u džennetu? sa koliko će biti i čime nagrađeno u džennetu. Nakon što uđe, reći će mu se i upitaće se da li želiš da imaš onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih vladara na zemlji. Pa će reći zadovoljan sam gospodar. Pa će reći Allah dželevala da imaš toliko dva puta ili tri puta ili četiri ili pet puta toliko i deset puta imat ćeš ti koji si ušao zadnji u džennet koliko Allah subhanahu wa ta'ala onda nagrađuje oni koji uđu prije njega u džennet. Pogledajte samo Allahove plemenitosti, Allahove dobrote, Allahove milosti prema svojim dobrim robovima. Zatim, od je subhanahu wa ta'ala dobrote, plemenitosti, od vjerovanja u njegovo lijepo ime Al-Kerim, kako da ga čovjek ne voli kako da rob ne voli svoga gospodara. Od njegove plemenitosti jeste da Allah subhanahu wa ta'ala malodobnoj, maloljetnoj djeci ne piše grijehe, ali piše dobra djela. Ne piše grijehe, ali piše dobra djela. Kada postanu punoljetni imaju mnogo dobrih dijela ukoliko ih budu učinili u svojoj malodobnosti. Pa se spominje u poznatom hadisu da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Rufi al kalamu an salat pero je podignuto od trojice. Pero je podignuto od trojice. Trojici se ne pišu, međutim šta? Ne pišu se loša dijela. Dobra dijela se pišu od spavača dok spava. Pero je podignuto. Od malodobnog djeteta dok ne postane punoljetno i od čovjeka koji je izgubio svijest, odnosno izgubio razum, sve dok mu se razum ne vrati, ne pišu im se, kako kaže Ibn Hibban, Rahimehullahu ta'ala, veliki učenjak u hadisu, nakon što je zabilježio ovaj hadis, od trojice je podignuto pero, od čovjeka koji spava, od djeteta koje je malodobno i od onoga koji je izgubio razum dok mu se razum ne vrati, kaže nakon što je zabilježio ovaj hadis, podignuto je pero što se tiče loših dijela. Subhanallah, što se tiče griha, ali što se tiče dobrih dijela, pero se spušta, pero se piše. Perom se piše, pišu se dobra dijela pogledajmo Allahove subhanahu wa ta'ala plemenitosti dobrote. Također spominje se u jednom od hadisa da je jedna od ashabiki koja je zajedno sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam obavljala hađ, da je i svoje dijete ponijela na hađ. Tokom hađskih obreda dijete je pratilo svoju majku. Dakle, malo dijete pa je podigla ispred Allahovog poslanika alihi salatu sam to svoje dijete i upitala Allahov poslaniće ima li nagradu i ovo dijete, ima li njemu hađa? Pa je rekao Allahov poslanik alihi salacom, da, a i tebi ti imaš nagradu zbog toga što ga vodiš. Dakle, tom djetetu pišu se, pišu se dobra dijela. I također, kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu ta'ala lijepim imenom El Kerim, trebamo nastojati koliko smo u mogućnosti onoliko, dakle koliko doliko je nama ljudima da i mi budemo plemeniti onakav kakav je naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, trebamo biti koliko je dozvoljeno ljudima i u njihovom domenu da i dakle mi budemo plemeniti, da i mi budemo od koristi drugima, da budemo dobri prema drugima, da pomažemo druge prije nego li zatraže. Svejedno, da li oni bili vjernici ili nevjernici, treba ih pomoći ukoliko su u potrebi. A narošto dakle vjernike, narošto dobre, trebamo dakle nastojati da budemo plemeniti. Kako? Na koji način? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi etkakum. Kod Allaha najplemeniti, najbolji jesu oni koji ga se najviše boje. Dakle, bogobojaznost, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala jeste ono što izgrađuje kod nas plemenitost. Ukoliko želimo biti plemeniti i prema ljudima, onda dakle nastojimo biti što je god moguće više bogobojazni. Dakle, jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste El Kerim. Spominje se u Kur'anu tri puta i slično njemu ime El Ekrem, dakle najplemenitiji, spominje se u Kur'an i Kerimu samo jedan put. Ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime ima brojna značenja, uglavnom, dakle, govori o Allahovoj dobroti, Allahovoj plemenitosti, o brojnim koristima vjerovanja u njega Allaha subhanahu wa ta'ala govori o tome da Allah subhanahu wa ta'ala obilno daruje svoje robove bez obzira da li oni bili dobri ili loši, da li oni zaslužili ili ne zaslužili, da li oni bili u potrebi za tim ili ne bili u potrebi za tim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da što je god moguće više spoznamo svoga gospodara kroz njegova lijepa imena, i njegova uzvišena svojstva kako bismo više voljeli svoga gospodara, kako bismo u ovim danima i ovom vremenu kada mnoga srca opuste i opustoše kako bismo hranili svoja srca, svoje duše sa ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bismo hitali svome gospodaru što je god moguće više s dobrim dijelima i moleći Allaha subhanahu wa ta'ala plemenitog El Kerima da nas nagradi za sve to da nam podari rizkun kerim, da nam po podari obskrbu plemenitu i na drugom svijetu, a to je džennet i to je gledanje u njegovo plemenito lice.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 يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسأل وأنت الأسمى